payg'ambar alayhissalomning nasabi va oila kelib chiqishi payg'ambar alayhissalomning nasabi uch qismga bo'lindi bir qismning aniq qoldi ishonchlik nasab nomi ekanligiga tarixshunos va nasabshunoslar to'liq qoyil u bo'lsimi payg'ambar alayhissalomdan adnong'icha bo'lgan orliqdagi nasab shajarasidir ikkinchi qism nasab shajarasi haqida ba'zilar sukut qilsa yana ba'zilar ig'iz ochadi har holda ixtilof borliq aniq bu qism adnondin ibrohim alayhissalom o'zi bo'lgan orliqdagi nasab shajarasidir uchinchi qism nasab shajarasi haqida bizmi uning rad tartibida to'g'ri bo'lmagan taraflarning borligini inkor qilmaymiz u bo'lsimi ibrohim alayhissalomdan odam otg'ichi bo'lgan orliqdagi nasab shajarasidir yuqorida bu nuqtaga ham ishorat bergan edik payg'ambar alayhissalomning oila kelib chiqishi payg'ambar alayhissalomning oil jamiyati cho'ng bovisi hoshim ibn abnu manofga mansub qilinib Hashim jamiyati deb ataladi. Undaqda biz Hashim va uningdan keyingilarning ahvoli to'g'risida ozroq to'xtalaylik. 1. Hashim Biz yuqorida Bani Abdumanof jamiyati bilan Bani Abduddar jamiyati Makkaning dini va siyosiy huquq mansablarini o'zaro o'lishib olishgan chaqda Bani Abdumanof jamiyatidan Hashim ibn Abdumanofning hojilarini sug'urish va ularni yemak-ichmak va boshqa ta'minotlar bilan ta'minlash vazifasini ustiga olganligini so'zlab o'tgan edik. u quraysh qabilasining ichida eng obro'li va boy shaxs bo'lib tunji qatim makkada hojilarga sho'rpa non bilan ziyofat bergan uning asl ismi amri edi u hojilarga ko'plab ziyofat berganligi uchun mehmonlarga non ushatquchi degan ma'nida hoshim deb atalgan yana u qurayshlarning yozliq qishliq ikki safarning yo'lini tunji bo'lib ochgan kishidir hoshimning tarjimonida mundoq deyiladi abdumanafning o'g'li Hashim tijorat bilan Shamga chiqib qaytishda madinaga tushgan va bu yerda adi ibn najjar jamiyatidan amri ismli bir kishining salma degan qiziga uylanib bir mazgil turgandan keyin uni ota onasining yonida qoldirib tijorat bilan yana shamga qaytgan afsuski Hashim bu qatimqi safarda falastinning g'ozza ya'ni hozirgi gaza degan yerda baxtga qarshi o'lib ketgan milodiya 497 yili salmo sog' salomat yengib o'g'lini oqchosh degan ma'nida shayba deb atagan chunki u tug'ilgan vaqtida beshida ma'lum miqdorda oqchosh bor edi shayba buvisi amrining tarbiyasida yasribda cho'ng bo'lgan ya'ni madinaning qadimgi ismi hoshimning makkada asad abu sayfi nazla qatorliq o'g'illari va shifo xolida zaifa ruqiya va Xanna qatorliq qizlari bor bolsa lekin ular otasining Yasribda yana bir o'g'lining borligini bilmaydi. 2. Abdul Muttalib, ya'ni Shayba. Biz yuqorida hojilarni sug'urish va ularni uzuq bilan ta'minlash huquqi Hashim o'lib ketgandan keyin uning qarindoshi Mutallib ibn Abdul Manof qolgan edi va bu mutallibning qarindoshi Hashimga o'xshashla qavmi jamoat ichida yuqori martabaga ega nopozliq shaxsga aylangan edi. Qurayshlar uni uning kang qo'lligi uchun kalkun deb atab elishgan edi degan edi shayba cho'ng bo'lib balog'atga yetish oldida turganda mutallib o'z qarindishi hoshimning yasribda shayba ismlik yana bir o'g'lining borligini anglab didar ko'rishmak uchun madinaga keldi mutallib qarindishining bu asrandi o'g'lini ko'rib o'zini tutololmay yig'lab boshladi va uni quchoqlab bag'riga ilib uloqqa mindirmoqchi bo'lib edi u onam ruxsat qilmasa bormayman deb turib oldi mutallib uning onasidan uni o'zi bilan birga makkaga yo'lga silib qo'yishni o'tingan edi uning onasi bu umoq jigar borisidan ayrilolmaydiganligini bildirdi bu chog'da mutallib uningga bu otasining makkadagi huquqini qo'lga olg'ili bordi allohning haramiga bordi deb uni birga ilib ketishning sababini bayon qilgandan keyin salma uningga ruxsat qildi shuning bilan mutallib qarindishining kanji o'g'lini tugisining kayniga mindirib makkaga ilib keldi mutallibning kaynida notanish bir o'g'ilning borligini ko'rgan makka aholisi mutallib setilib ilib kelgan qul chakiri chig'i deb o'ylab mutallibning chakir degan ma'nida abdul muttalib deb chaqirishdi muttalib ay bu degan qarindishim hoshimning o'g'li buvam abdumanofning pushti uning ismi shayba deb tunishtirgan bo'lsimu bu nom osonliqcha o'zgarmadi shuningdan e'tiboran shayba tog'isi mutallibning tarbiyasida cho'ng bo'ldi bir mahallidan keyin mutallib yamanning Radman degan yerida tuyuqsiz vafot bo'lib ketdi-da, Qurayshlar orasida abdul muttalib degan nom bilan tunilgan shayba tog'isi Muttolibning barliq imtiyozlariga vorislik qildi va qavmi jamoat ichida ajdodlari joriy qildirgan yaxshi ishlarni oshirib o'rinlab ajdodlari yetalmagan inovat va obro'larga erishib makka tavasida uning nopozi alohida tiklandi va makka jamiyatida muhim bir shaxsga aylanib qoldi Muttolib o'lib ketgandan keyin uning yana bir qarindishi navfal sakrab chiqib abdul muttalibga tegishli bo'lgan barliq imtiyozlarni o'z changiliga kirgizib olmoqchi bo'ldi bu chog'da abdul muttalib qarindosh qabilalar ichidagi nopozli kishilardan yordam so'ragan edi ular biz tog'ang bilan sening orangdagi ishlarga aralasholmaymiz deb javob berdi shuning bilan u bani najjar jamoatidagi tog'illarga xat yezib she'r orqali ularning hissiyotini qo'zg'ab yordam so'radi buning bilan uning ona taraf tog'isi abu saad ibn adi madinadan sakson otliqni boshlab kelib makkaning abita degan yeriga tushdi abdul muttalib tog'asining oldiga chiqib avval uyga tog'a degan bo'lsimi u yo'q alloh bilan qasamki man navfal bilan uchrashmoqcha otdan tushmayman dedi ondin udul kabini oldiga kelib navfalning qishida to'xtadi bu chog'da navfal baytullohning hijriy degan yerda quraysh peshvolari bilan beqaromon o'ltiribdi abu saad otdan tushmay turib qilichini pulong'itib baytullohning parvardigori bilan qasamki muboda san hamshiramning o'g'liga uning borliq qonuniy huquq imtiyozlarini qaytarib bermaydigan bo'lsang ashu teningni qo'limdagi qilichimga g'ilab yutaman dedi bu chog'da navfal darhol qaytirib berdiganligini jakarladi abu saad naq maydonda quraysh matvarlarini guvoh qilib qo'yib ondin abdul muttalibning manziliga tushdi va u yerda uch kun turib umr qilgandan keyin madinaga qaytdi bu bir qator ishlardan keyin navfal jamoati bani abdushams ibn abdumanaf jamoati bilan birlikda bani hoshim jamoatiga qarshi ittifoq tuzishdi g'uzaa qabilasi bani najjar qabilasining abdul muttalibga yordam berganligini anglab abdul muttalib sizlarning pushtingiz bo'lsa uning buvisi abdumanaf bizning pushtimiz uningga yordam berishga biz texmi haqliq deyishdi ularning mundoq deyishi abdumanafning onasi g'uzaa qabilasidan edi g'uzoa qabilasi darun nadovatga kelib bani Hashim jamoati bilan bani abdushamiz va bani navfal jamoatlariga qarshi ittifoq tuzdi mana bu ittifoq keyin tilga ilinganidek makka ishg'oliyatining sababi bo'lib qolgan edi abdul muttalibga baytullohga munosabatlik mundoq ikki cho'ng ish o'rin kelib qoldi biri zamzam quduqining qizilishi yana biri pil vaqasining yuz berishi birinchi zamzam quduqining qizilishi buning jarayoni mundoq bo'ldi abdul muttalib bir kuni tushida zamzam quduqining o'rni ko'rsatilib va uni qizishga amr qilinib tush ko'rdi shuning bilan abdul muttalib darhol otilib quduqni qizishga kirishdi quduqni qazgandan keyin quduqning o'rnidan jurhumlar makkadan chiqib ketishga majburlanganda quduqqa tashlab ko'mayotgan qilich sovut va ikki dona oltin kiyikni tepib oldi abdul mutallib heliqi narsalarni kovlab elib kiyikni eritib kabaga darvoza so'qtirdi qilishni iliq darvozaga giralashma shaklda qiyo qilib qiqib qo'ydi va zamzam quduqi bilan hojilarning suv masalasini hal qildi zamzam quduqi rasmiy suv bilan ta'minlashga boshlaganda qurayishlar uningga quduqni tang boshqurayli deyishdi abdul muttalib bu manga xos ish man undoq qilolmayman deb turib oldi qurayishlarmi o'z fikrida cho'ng turib oxiri uni bani saat qabilasidagi bir kohinning qishig'ida davolashib elib chiqdi ular tex qaytmay turib alloh ularga yo'l ustidala bir mo'jiz ko'rsatib abdulmuttalibning zamzam quduqini yolg'iz boshqurish qayoqliq ekanligini isbotladi mushu chog'da abdulmuttalib alloh manga o'n o'g'il farzand ato qilib ular manga orqa terak bo'lgudek bo'lsa ularning birini kabini oldiga qurbonlik qilaman deb nazr qildi ikkinchi fil vaqasi Оның жарыяны шуки, Әбәшстан падишаһы Нәҗашиның Ямәндә valisi валиси Әбрахату Сәбба арабларның Мәккәгә әҗгә берип атканлыгын күреп, Сәнага чоң bir чиркау салдырды ва араб хаҗиларны муш чиркауны тавып кылышка юзләндермәкче булды. Буны арабларның Канана кабилесен bir кеше аңлап, кечеләп берип чиркау kirib чоң тарат кылып, бишәпне чиркауның михрабларын сувап куеп кечип кетти. abraha buni anglab qattiq darg'azab bo'ldi va zo'r qo'shin ya'ni 60 ming kishilik qo'shin bilan kabini yiqitib tashlashga otlandi abraha qo'shindagi 9 yoki 13 jang pilidan eng cho'ngidan biriga o'zi mindi va tez surat bilan yo'l yurib oxiri makkaning sirtidagi mug'ammas degan joyga kelib tushdi bu yerda qo'shinni qaytaratga silib pil qo'shinini harbiy holatga o'tkazib oldingi sapga tizdi va makkaga bostirib kirishga tayyorlandi u vaqtlardagi pel hozirgi zamon urushidagi tanka brounvik va bombardimonchi qismning rolini o'ynatdi dushman qo'shini muzdalifa bilan mina tig'i orliqidagi vodiy muhassar degan joyga kelganda abraha o'ltirgan cho'ng pel yetib oldi ular uni qo'pursa kabi tarafga bir qadamni olmaydi janub shimol va yoki sharq tarafga qarasa o'rnidan dast turib yuguraydi yana kabi tarafga qarasa darhol yetib oladi abraha taraf fillar bilan apilishib turayotgan paytda alloh ularning ustiga to'p to'p qushlarni avatdi qushlar ularga sopol toshlarni tashlab ularni choynaytilgan samondek qilibatdi bu qushlar xuddi qarlig'och va sunduklarga o'xshaydi har bir qush tumshiqida bir tal ikki putida bir taldan ikki tal purchaq cho'nliqida sopol toshlarni ko'tarib ularning boshlariga tashlashga boshladi tosh tekkanlik kishining butun a'zolari lahshi lahshi ajrab tushib halok bo'ladi ularning hammasi biroqla tugashgan bo'lmasdan balki ular qattiq patparaqchilikda qechib yurib har qaysi yo'l eg'izlari va suv bo'ylarida to'pi tishlashgan deyiladi ammo abrahaga alloh bir xil kasal selib mush kasal bilan uning uyi barmoqlari ajrab tushishga boshladi u sanog'a yetib borganda hamma a'zolaridan ayrilib amdilla tuxumning ichidan chiqqan cho'jiga o'xshash bo'lib qolgan edi oxiri u ko'kirgi yerilib yurak sangrab qilib o'ldi bu chog'da quraysh xalqi dushman qo'shinining oyoq osti qilinishidan qo'rqib tog' cho'qinlari va jilg'i jirolarga mo'kinib olishgan edi ular abraha qo'shinining kutilmagan talofatga yo'liqqanligini uqqandan keyin ondin makkaga qaytib kirishdi bu vaqa payg'ambar alayhissalom tug'ilishdan ellik yoki ellik besh kun ilgari muharramda yuz bergan bo'lib milodiya besh yuz yetmish birinchi yili ikkinchi oyning oxirlari va uchinchi oyning boshlariga to'g'ri keladi bu vaqani alloh taoloning o'z payg'ambari va muqaddas baytining kelgusi istiqboli uchun oldin ishlagan tayyorlik xizmati deyishga bo'ladi chunki biz baytul muqaddasning tarixiga nazar soladigan bo'lsak uning aholisi o'z zamonasidagi iymon ahli turug'liq allohning dushmanlari bo'lgan mushriklarning oyoq osti qilishiga uchradi masalan milodiydan burun 587 yili buxtiy nasrning va milodiy 70 yili rumliqlarning qirg'in qilishiga uchradi lekin bu qitimqi kaba sharifni olsak nasoralar va xristianlar ya'ni shu davrdagi imon ahli va musulmonlari turug'liq kabiga o'zining ishg'oliyat qulini sunishga qodir bo'lolmadi holbuki kaba aholisi bu chog'da texi butunlay mushrik edi mazkur voqeaning xabari shu davrdagi taraqqiy topgan allarga tezdan taraldi alayli habashiylar rumliqlar bilan intoyin quyuq munosabatda edi İranlıqlar bo'lsa rum va uning ittifoqdoshlarining ahvolini kuzatib rasadxonadan chiqmaydi shunga bu vəqə yuz berib uzoq ötməklə İranlıqlar yamanni besib oldi chunki ayni chog'dagi dərəcənin taşqırı bu ikki cho'ng davlat dunyoning xo'jayinlik o'rnini talishayotdi bu vəqə yana dunyoning diqqatini o'ziga tortdi va baytullohning ulug'lashga arziydigan muqaddas bayt ekanligini jakarladi Ундақта uning aholisidan bir kishi payg'ambarlik vazifasini ustiga алып, "Мен payg'ambar deb kelsa bu shaksizki ashu vaqa taqozo qilgan ishning o'z ayni ekanligini va alloh taoloning insoniyatning qo'lidan kelmayotgan usul bilan iymon ahli ustidan mushriklarga yordam berishidiki sirliq tepishmoqning yeshilganligi bo'ladi albatta alloh abdul muttalibga o'n o'g'il farzand ato qildi ular horis zubayr abu tolib abdulloh hamza abu lahab g'aydoq Miqwam, sifor va abbos qatorliqlar yana bir so'zda o'n bir edi deyilib qasam ismlik birisi qo'shib qo'yiladi uchinchi bir so'zda o'n o'g'il edi deyilib abdul kaba va hajal deb ikkisi zikr qilindi aytishlar qaraganda abdul kaba miqvam shu ekan hajal degani g'aydoq ekan ammo uning qasam deb o'g'li yo'q ekan qizlari ummu hakim barra otika safiya arvo va umaymalardir birinchi abdulloh rasulullohning otasi abdullohning onasi fotima amrining qizi amri oizning o'g'li oiz imronning o'g'li imronning otasi mag'zum yaxsanning o'g'li yaqza murraning o'g'lidir abdul muttalibning bolalari ichida hambidin chiroyliq ham o'ngliq cho'ng bo'lg'achqa abdul muttalibga bak yaqin turatdi uning zabi ya'ni qurbonliq degan nomi bor bo'lib uning jarayoni mundoq bo'lgan abdul muttalibning o'g'il farzandi o'nga yetib uning keyinda qator turg'udak bo'lib edi u bolalarga o'zining burunqi nazirsini uqtirdi o'g'illar birdak al hukmullohi deyishib taqdirga bo'ysundiganligini bildirishdi shuning bilan abdul muttalib o'g'illarining ismligini ish so'rash o'qig'i yezib hubal degan butning shayxiga berdi shayx rohib o'qlarni bir o'rib elividi qurbonliqni ko'rsatadigan o'q abdullohning nomiga chiqdi shuning bilan abdul muttalib qo'liga pichoqni ilib abdullohni qurbonlik qilish uchun kabi tarafga qarab ilib mangdi qurayishlar abdul muttalibni to'sdi bo'libmi abdulloh bani mahsum jamiyatidan bo'lgan ona tog'illari va bir qusoq qerindishi abu tolib qattiq tikilib turib oldi bu chog'da abdul muttalib undaqda man naziramni qandoq qilaman degan edi ular abdul muttalibga arrofning qishig'i berib maslahat so'rab qo'yishni aytdi abdul muttalif arrofning yoniga kelib ahvolni bayon qilib edi arrof uningga abdulloh bilan o'n tugi o'tirsida chek tashlab ko'rishdi navoda qurbonliq abdulloh chiqib qolsa tugidan yana o'nni qo'shib toki tangri rozi bo'lgan qadar o'nnini qo'shib chek o'rishni chek tugiga chiqqanda ondin tugini qurbonlik qilishni buyurdi abdul muttalib qaytib kelib abdulloh bilan o'n tugi o'tirsida chek tashlab ko'ruvdi chek abdullohga chiqib qoldi ammo chek abdullohga chiqib qoldi Şunun bilen Abdülmuttalip her qitimda 10 yıllık etip çek örüşke başladı. Amma çek Abdullah Abdullah'ını çıkarttı. Ahırı 10. qitimda andın çek tögüge çıktı. Abdülmuttalip şu aman heliq tögülerini qurbanlık qilish üçün zəbhi qıldı. Ve onun göşini meyli adimizat, meyli göşkor hayvanat hiç qaysısının tosmini. Qan deyiti Qurayş içində bəlkə barlıq ərəb xalqlar arasında faqat 10 tögülü bulatdı. mushu vaqadan keyin yuz tuga to'lam elish joriy bo'ldi buni islom dinimi shu bo'yicha yo'lga qo'ydi payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilingan bir hadisda mundoq deyilgan man ikki qurbonliqning o'g'lidirman ya'ni ismoil alayhissalom bilan otasi abdullohni demakchi abdul muttalib bir o'limdan qolgan bu tavarruk o'g'liga vahab ibn abnumanofning qizi ominani jo'rlikka tanladi vahab abdumanofning o'g'li edi abdumanofning otasi zuhra kilobning o'g'li edi omina shu vaqtda quraysh qabilalari ichida nasab va ijtimoiy o'rin jihatda eng fozil va isl ayol bo'lib otasi vahab bani zuhra qabilasining nasab va mansab tojdori edi abdulloh ominaga o'yilinib uzoq o'tmay otasi abdulmuttalib uni madinaga ochliq ilib kelishga avatdi va shu safarda o'lib ketdi aytishlar qaraganda abdulloh bu qitim shamg'ichi borgan va quraysh karmini bilan qaytishda madinaga tushgan u shu chog'da qattiq kasal edi va shu kasal bilan o'lib ketgan va nabg'atul jadi mahallasi dafn qilingan u bu chog'da 25 yoshda bo'lib rasululloh tehi tug'ilmagan edi ko'pincha tarixchilar shundoq qaraydi yana ba'zilarning so'zida abdulloh payg'ambar alayhissalom tug'ilib 2 oydan keyin o'lib ketgan deydi har holda abdullohning vafot qilganligi to'g'risida shum xabar makkaga yetib keldi abdulloh qo'yib ketgan mol dunyoning jimisi besh tuga bir necha tal qo'y va barira ismli bir negir chakar qiz edi uning kuniyati ummi ayman bo'lib rasulullohning kichik vaqtidagi boqquchisi bo'lgan